Ponagrał nas. Nie nagrałem. Nie nagrałem, nie zdążyłem. Jeszcze na Jeszcze raz. raz. Auimbała, auimbała. Auimbała. To ty, my my będziemy robić auimbała, a ty śpiewaj. I potem wszyscy... Auimbała, auimbałe, auimbałe, auimbałe. Dawaj, dawaj, śpiewaj. leśnej dżungli lew stary mocno śpi. Aui, aui, on nam A łeb, a aui, on nam na łeb, aumba, aumbała, aumbała. Biednie dżungli, potężnej dżungli lew stary mocno śpi. Aui. Aui, on nam na łeb, aumba, aumbała, aumbała. ale mocno śpi. Ały, ały, Ałem była, ałem była, ałem była, ałem była, ałem była. A u Jurka nagrywamy, my chłopacy z fałafały. Ały! power, power, are we? Ooh, ooh.